a onoga koji ka meni dođe neću izbaciti van, jer siđo s neba da ne vršim svoju volju, nego volju onoga koji me posla. A ovo je volja onoga koji me posla, da nijednoga od onih koji mi je dao ne izgubim, nego da vas uskrsim u posljednji dan. Ovo je naime volja moga oca, da svaki koji vidi sina i vjeruje u njega ima život vječni, i ja ću ga uskrsti u posljednji dan. Tada su židovi mrmljali protiv njega, jer je rekao, ja sam hljeb što je sišao sa neba i govorili su, nije li to Isu, Josipov sin? Zar mu ne prepoznajemo oca i majku? Kako sad govori, sišao sam s neba? Odgovori im Isus, ne mrmljajte među sobom, niko ne može doći ka meni ako ga ne privuče otac, onaj koji me posla i ja ću ga oskrsti u posljednji dan. Zapisano je u prorocima. Svi će biti od Boga poučeni. Kogod čuje od oca i pouči se, ka meni dolazi. Ne da bi iko vidio oca osim onoga koji je kod Boga, taj je vidio oca. Zaista, zaista kaže vam, onaj koji vjeruje ima život vječni. Ja sam hljeb života. očeju vaše jedoše u pustni manu, i pomriješe. Ovaj hljeb koji silazi sa neba, da ko od njega jede ne umre. Ja sam hljeb živi koji je sišao sa neba. Ko jede od ovoga hljeba živjet će zauvijek i hljeb koji ću ja dati tijelo je moje za život svijeta. Tada se židovi prepirahu među sobom govoroći. kako nam ovaj može dati tijelo svoje da jedemo? Isus im stoga reče, zaista, zaista kaže vam, ako ne jedete tijela sina čovječijega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Onaj ko jede tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni i ja ću ga uskrsti u posljednji dan, jer je tijelo moje jelo istinsko i krv je moje istinsko piće. Onaj ko jede tijelo moje i pije moju krv, ostaje u meni i ja u njemu. Kao što mene posla otac, onaj koji živi, ja živim po ocu, tako će i onaj koji mene blaguje živjeti po meni. Ovo je hljeb koji je sišao sa neba, ne kao onaj koji očevi jedoše i pomriješe. Onaj ko ovaj hljeb jede, živjet će zauvijek. To reče dok je poučavao u sinagogu u Kafaranumu. Čuvši to, mnogi od njegovih učenika na to rekoše, tvrda je ovo beseda, koje može slušati. A Isus, znajući sam od sebe da njegovi učenici zbog toga mrmljaju, reče im, zar vas to sablažnjuje? A šta kada biste vidjeli sina čovječijega gdje ulazi onamo gdje je prije bio? Duh je onaj koji oživljuje, a tijelom se ništa ne postiže. Riječ koje sam vas borio, duh su i život su, ali ima među vama onih koji ne vjeruju. Isus, naime, znao od početka koji su oni što ne vjeruju i ko je onaj koji će ga izdati. Još je govorio, stoga sam vam rekao da niko ne može doći ka meni ako mu nije dano od oca. Otada mnogi od njegovih učenika odustaše i nisu više išli sa njime. Ispovijest Petrova Tada Isus upita dvanestercu, hoćete li vi otići? Odgovor mu Šimun Petar, gospode, kome da idemo? Ti imaš riječ vječnog života i mi vjerujemo i znamo, ti si svetac Božiji. Odgovori im Isus, nisam li ja izabrao vas, dvanestercu, a ipak jedan od vas je đavo. Govorio je to o Judi, sinu Šimuna, iz Karatanskoga, jer on je, premda jedan od dvanesterce, imao izdati.